บุ๊กทูแปดสิบสองเดลปันปุลุดัวอดีตการสองมาซาลัมเปาดัวแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม Haruskah kamu menelpon ambulan? แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม Haruskah kamu menelpon dokter แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม Haruskah kamu menelpon polisi คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Apakah Anda masih memiliki nomor teleponnya? Saya tadi masih punya. คุณมีที่อยู่ไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Apakah Anda masih memiliki alamatnya? Saya tadi masih ada. คุณมีแผนที่เมืองไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Apakah Anda punya peta kota? Saya tadi masih punya. เขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ครับ Apakah dia datang tepat waktu? Dia tidak dapat datang tepat waktu. เขาหาทางพบไหม เขาหาทางไม่พบครับ Apakah dia menemukan jalannya? Dia tidak dapat menemukan jalannya. เขาเข้าใจคุณไหม เขาไม่เข้าใจผมครับ Apakah dia mengerti maksud kamu? Dia tidak dapat mengerti maksudku. ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ครับ Kenapa kamu tidak dapat datang tepat waktu? ทำไมคุณหาทางไม่พบครับ Kenapa kamu tidak dapat menemukan jalannya? ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาครับ Kenapa kamu tidak dapat mengerti dia? ผมมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมล์ Saya tidak dapat datang tepat waktu karena tidak ada bis ผมหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง Saya tidak dapat menemukan jalannya karena saya tidak punya peta kota ผมไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป saya tidak dapat mengerti dia karena musiknya terlalu keras ผมต้องนั่งรถแท็กซี่ saya harus naik taksi ผมต้องซื้อแผนที่เมืองซายะฮารุสมัมเนที่เปตาโคตาผมต้องปิดวิทยุซายะฮารุสมัมมาติกันราดิโอ